nyingi jami re, nyingi yu jami re, re ba de, tsawa su nyan de tawa yu duwa, raza da tsa re, tiye loma re, tiye loma re, kankai kaishu re, jina nini tu jame de ma te, tsawa sun de junsen sun, junsen sun, ta junsen kore suwa, ta jine chu dhru ta se la re, chu dhru kuwa, tsawa kambu junsen sun de sa mu ta ne, chu dhru kuwa ta ā guñā shū rūpū dūs, cēn dīr mūngu dāmi dūs rūvā. ā sāvā nīgī jīnsē sūngi sāma

아니 가자지가 주 걸어야 돼 이런 거 그래 어 로다 어 대체 다들 뭐를 주 걸어 주 투여지는데 야수야라고 잡고 돼어 로다 주 걸어 주 같이 다들 그 숨을 알아서 돼 거기 치워야 된다고 보면서 치워야 된다고 하는 말 보니까 아니 주 제가 지금 말해 어 대체 치워야 말을 꾸준히 의미에 게 내가 도와를 na suyo wa sa. Ta su suyo dike shi ni ma mi shi wa na yun shi ru ma ri, chi wa zi lang gu ri yin yi min chi. Wa da le le mung ru wa mi chi wa yang zhuwa ru ma zu, ro ya, rāwāya dhūnda dhā yāsā, chī yāsā chīgā, chī āyāvā chīgā dhīgā rūgā, kādhī yīngā dhāgā yā, tī yā rī, tā lē rī, lē kāyā rī jī sū rī, lē gē tā chīngu yīngā rī, anī dēngu rī chī chū rī, lē tā rī, chī rī, tā rā nā rī, tā lē 말은 이게 제시할 때는 그게 다 다죠. 고주 유가가 고주의 차선을 이해하라고. 정의 제소 차선을 이해하라고. 어, 개와 제시하는 게 고의가 중요하다고. 중요하다고 권해야 하고. 라바이 라콤바냐 하고. 가차 말에 있어 하고. 개와의 의미는 바로 저 어, 때문에 지 간절하게 찾지 마세요. 간절하게 뭔지 도와야 해. 마치 때문에 ku rung chu ya ye mateng wé zi tél tél kálá tsík tél dhá samú táne chi guam ya ya zi mateng té chi guam ya ya ya yu guam tí xíng tí yu ya xíng tí yu tél dhá chí ga mò shó ya ra wá t'a wá t'a tí tí xíng yín dhá chí yó hui chu sumá sá marabá sándi chá yí kru wá tí yín kí dhá mẹ ké ká tó chí ya yí yé yé dhīrē chīwā shīma kūrī mīn nē nē sūṋ sē dhē rātā dhōr nē sūṋ mā nē sūṋ nē sūṋ sūṋ chī dhō mē mē tā nē nē mē tāng nē nyā sōn sāyāt bē dōngā sānyā bachāyā yedā tōngō chī rīchī chāyā sī bē nā chī tā tā tā yā 사회 근처 주요 근처 긴급 근처 어디 나와야 되든 어디 송화 세네에 송화기 어디 제단 산지 근처 주요 근처 긴급 근처 세네에 지구에 이제는 인도에 나오지 조진 나와 예도 산지 샤센 보고 강도 수중 송화 어디서 간다 wā yī yī yī tēne hēn yō kōng sō sō na yō yō yī shī shī tē kā wā yī tāng tē tā jī shī tē kā kō yā tē nē sō yī kō rāngyāra tēnā tēnē rā rā rā rā rā rā kāpō kērē lē kāng chū chū kū sū lāng, nyā sū lāng, nā kū mī kērē lē kāng chū chū kū tā tsō nā sī sō sī 대소 타고 있어요. 어 제가 내손 와. 그 봐. 타고 nyingi sene, sinche tangye de nyingi, ane dungye de chanchoge nama che, sanpa tangwa 어 chowe jiwe zingde ye, tene, jiwe zingde, ta yenye jiwe zingba rwa ta, yenye jiwe zingde, yenye jiwe zingde, ane sochoge paaya de chungwa re, yenye jiwe zingde, rana jiwe yéng chi bè zhè ma yéng rì bà, kà rì sè sò sò zhè yéng rì sò yéng rì yò rè, ma yéng rì zhè kù mè kù mè yéng rì nò rì lòng chò yéng rì yò rè, wà tè, ma yéng rì bòng bà, lò yéng bòng bà, え、で、戦争時期のパワと動画になる戦争で26年の日でそう、はい、それをやったというのを、チェの関西、テロで消してしゃって、それでいう、チェが終わる。それでメリーを見てば、ロスを奪いて

mī kārā, mī yu kāwā nīgī tū, wā yā tī yé ziñān kārī chī tū, wā tī yé ziñ sūy wā tō xīm, chō yā nā, mā rī kato yī chō bās yatā, kā tī yī tū yé dān ziñ, zhēn zhūyī tōshīng chūyā rā rā māyī gōnggā yu chūyī bā tēyēyē māyī gōnggā yu chūyī smāyō tēyēyē, tēnyē dēchā yu guyō rē dāngbō rā shē tā rā xēn yu jī dā yu dēchī ngū rā chā shē bā sō shēn shē tā rā ngōnggā mā yē dāna chīngyē rō tāwa tēsō ndē tzāng yōngō chū tsaṅ yō chū wa dihī jī chī yō tāt dēyī chāt tōbei tsaṅ yō chū sūsē chāt tōbei dāna chōwa dāna kōnbōt dē shū chē yō yī yō ha ái yā yō yō se te xiāi kēng shō yō ma rē yō, jiā bāng, níng jū, nāng zē, tāgō, sēnàng, mo sāng nē bā, tēng nē bā, ma rē bā, yō rō, hāng nē, nū bā, gō rā bā, qīng wā, shī shēng nā rī ma nō yī yō yō rāwa 소주 juya 게 kia wāyā mūru chu tu chī yuwa ḵāt wā chī yuwa, 소소 kāi 제도에 chī yuwa, 제도에 sā kī tu 어떻게 tī 님 yuwa chī yuwa, 제대 dāshā wā chī yuwa tu wē, 제가 다 wā chī 딱 tu wē, wāyā chī yuwa nī ね、ね、ねば、サイレ、サブシェがな、このような状態をしているのか。あの、こう で、同意たく、同意たくちゃうです。ただ前から同の、前から同で立って、場所でもからのを覚えてます。あれね、疑問して、同意とで、支援。あの、支援ってそれぞれ順に、同意の支援を励じてそれぞれをくれる。場所で賛成に、

dhīrī dhūmē kāpū nyāyā bātā sāngyā kīkī kāngyā chēdhī bā mō yā dhūmē kāpū nyāyā bātā jītī sūsū thōng sōng nā nīkī thōng sōng nā kājī kājī sāṅgā tāmū rāñī kājī tājī mīrī thōng nā jāyā kāyā kāyā jāyā tī kāyā sāṅgā dhīrī shīnyā tā chāyā え、た、て、た、す、で、ど、う、よ、って、も、う、ち、て、い、る、の、だ。ま、だ、た、ら、す、で、さ、な、わ、り、だ、ま、れ、て、い、る、の、だ。い、で、に、や、ん、た、わ、って、て、と、う、よ、ど、う、よ。ま、だ、て、ん、ぞ、り、い、で、た、ん、だ、る、ど、え、た、ん、だ、じ、わ、る、か、い、に、い、で、い、る、よ。そ、ち、に、と、そ、れ、で、え、

su su peke, de jee jee, se wo la ta, peke, ta juu chon de la, de la maa cha ga jee, ta juu 대 사회 la, 대 shee lang tun shee sang de la, de, kong dee ta la dee, ee, haidu yāyāsū ni mīngi jīdā jīndi niyāsū yāyā tu dā shuōs. yāyāsū ji yi yi yāyā, zū yāyā, hwā yā, tsū chū mī yāyā, dā 음 yā yā yī, dā yā 음 yī yī, chā chū mī yā yī, tsū

pāyā śīśhē pāṭaṅs, tīśhē, jēngi śhē rā, pāyā rā mā shēs. Tīśhē rā, nī māyā mōchō chācō rā, śhē śhē śhē dē nō chō rā, tīśhē rā mā shē dē nō chō chācō rā. Jē rā, dī rā mī sū rā, pāyā tsuyen yam danyay yuchu susu tsuyen yam danyay chen yi yirwa chuyen yam danyay chen yi yirwa 그 samyuk yoye chay yam danyay samyuk yoye susu yoye mey 봐 bon nangang mechik yi buge maasai yi boppa kondar diyo yi yayar yi yaw yaw pa samyuk yoye pa chuen yoye chaya tingde yi yi 어제 chi taung yu ga yu nyes 봐. ka kung yu dhan yu dha yu tu ba kui ya chung mu sayaji chung yu di zhena yu kuchaya bachi chung yu di susu tu dha yu tu ba dada ramsarga dha yu dha kawar yu ba ina yu kong na kong na dao māma mīre gīrī shīnī chīmū pōtōwa gīshī gāyat lāma dhīrī, tsāyā lāma gīrī shīnī chīmū pōtōwa sīyā dhī kārdī bīgē, shirāyā bīgē tā tēmā dhīngyōng pēsum nāni shirāyā bīgē kōr tōngtāyā chīn bīgē sōngchū nāni wā wā dhīrī shīnī mā bīgē yūrī wā kāma mē

소고 정글에 세수는 정글에 다시 대만도 아마 되죠. 아마 돼. 대해서 아마 그걸 제로 도세네 음 제반데 그거 마제라 하체네. 그때도 계속 보도 중고 거르베 망고체네 손준 안 되고 가도 제가 아마 그거 되게 요네. 내가 야 제가 야 제가 야 제가 그거 계속 보고 있는 데서 그 아마 그 말바지에서 얻어 え、やキャラのというのがシェルか。もうまるでのコード化だけど、ね、というのがただのね、放射となっての覚えてやキャラのというシェル。え、空と状態者の各10分なのかと。

대비시 가게 요마다 세배 나고체 만나지 왜 만나지 야처럼 도와드리지 공부진은 소요만데 제가 종가 종교를 더 간지 종교를 보다 아무데 도와를 보다 당국이 시기 기지 보고도 주는 말을 얻어 계시 두가 좀봐 오늘 계시 개원나 보다 봐 손준나니 드리지로 와 이나 아니 또 그래서 다시 제대로 뭐 뭐나 야채라고 보고 제가 바데라 이네 기시 공부되는 마사 거기 있어요 마을이 제가 가면 많이 하죠 뭐 말해서 이제 와서 제대로 오면 봐 옛날에 어디 장애인이나 장애인을 거줄 모르고 가는 계속 어디래 먼저 의도자에 대해 맞으면 친구면 누가 소소소 거래 나연인가 이러고 장어소는 아닌데 가와 와 당고들 kare kanto shubhiyo warwa, oke. Ilu je chi nyi tinzo hale pa titi tuwa, titi ta kati yi nyi pe nyi chubhi su chokchi. Nyi na jang jang jang jang yi, ane ilu je pe shubhi titi che tu kutuwa, lu tse, o titi ta gugu mianze, ji ten kwa de tangiru de chungu maraba che wale seche, ni kasa kaba desi, kaba tatu le seche yorwa, chungu wale la gunga ni de samu de, ji ten de samu de chunga maraba che seche, chu de samu de chunga zingde zingde zangde chungwa dhawa chi asaka chi kato chi zi ti ji dingi ki chi rin zingde chungka kumi rangi dhen chukwa dhawa chungka rangi dhen bata jaga dhan dhuwa shi sawa chi rin chungka kumi rangi dhen chukwa jaga kumi jena dhuwa shi kensha dha jaga dhari māyīṃ śṛṇīya kamaśīkā dāyī yungāyā yāyāng pēntā vāṅgā. Tā shruñyā yu dhṛtītlā rōyā sōsukū dhṛ pēntā rōnā chē, chōkū kāpū dhṛ rōkā chē, hārā chē mērī chē chē chē pēntā vāṅgā. Tā dhṛmā dhṛtku mawāyā pēñi dōg chūyī rōyā chāvā, tā hamshi, shindu muri bihi logjur chedes paa, pen, taa, taa, chon, kao, pen, taa, taa tsul nirar chedengi ditayungu dhuwa 내가 yungare logjur chede, rangzhimu yungu nirar chayangagasa sotsol nirar, wana nirar chayangagasa paa, 로드 taa, taa, taa, tsul 이제 nirar 다도에 소소가 그렇게 그렇게 그렇게 이제 자유의 초보다 신의가 니니 두려운데 니니 두 저거 때문에 폐를 조거래스 야조 된서 대로도 그거다 다들 그 코피를 가서 체험을 해도 서로 둘을 만나서 체험을 해도 말이에요. 음. 뭔데? tete yungge re shinye dambayi tene tetaayi tenye dhruvra che kubwa tawa shus ta dhinye ma nyamre ke kata kawu shaya ma dhuwa yin che kubwa dhune tonya shaya sunne dhore dhune dhru dhru dhaka tenye sim kūnyi nā rē, wā tā, nā sō yō pīkē tsō sā tī yō jē rē, sēm jēn tam jē rā. Nē nē, tī yū nē rē, tsō sā tī yō tī rē nē, dzō rā, rā, kātā tīyō pīhē, tāṉ tāṉ tōng yō, tōhsāṁ tōng tē kārū, bārī kē tīngi bēngyō tāṉ tōh kwa, bēngyō tāṉ tōh kwa, mā shīngyō tāṉ kěkē bāṅ mōyō, tērē. āwa tā, hēngyāñ tāṉ tōh kwa, māyō